Marlo. Yeah, yo, Skrillex. Ludmilla. Yeah. É. MC Lan, Troy Boy, Ty Dolla. É. e ele, Herbert Richards. Uh, vai, maloqueira, vai, representa. Vai, maloqueira, vai, representa. Oi, senta que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta. Oi, senta que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta. Vai, maloqueira, vai representa. Vai, maloqueira, vai representa. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta. Ai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta. Body shake. Come on, come on, lady. Todas as meninas vai flexionando, jogando a bundinha pra trás e pra frente. Uh body shaker. Come on, come on, lady. Joga essa bunda encostando na tropa, vai joga essa bunda encostando na gente, porra. Body shake, Come on, come on, lady. Hoje você vai sentar pro patrão e logo depois vai sentar pro gerente, porra. Body shake, Come on, come on, lady. Depois de brasadas, vai soltar fumaça porque hoje nós tá numa maldade diferente, então. Body shake. Come on, come on, baby. it up, back it up, back it up on me. Now drop it down, drop it down all the way to the ground. Tucking that thing in his pants. I bet that you can do that on a dick. Left to the right, to the left, to the right She. I wanna knock it down, I wanna pipe it. Say she can take it, she say she can handle it. Fucking all night, baby, testing my stamina. Give you that place and your ex got banana dick. She said I'm far from the average. Hey, put that little pretty thing all on my face. Uh, eat it up just like a steak. Brr, that's how my tongue go. Track to the sound of the bongo. Shit. My look at her. vai representa, vai maloqueira, vai representa, oi senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta, oi senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta. Chamou de maloqueira, minha cintura as meninas vai flexionando, jogando a bundinha pra trás e pra frente. Uh. Body shake, come on, come on, lay. Joga essa bunda encostando na tropa, vai joga essa bunda encostando na gente, porra. Body shake, come on, come on, lay. Hoje você vai citar pro patrão e logo depois vai citar pro gerente, porra. Body shake, come on, come on, lay. Depois de gozar, nós né, vai soltar fumaça, ficando bem louco de entorpecente, então. Foram me chamar, eu tô aqui, cadê o drink, o baseado e o DJ bota essa cair, ninguém vai me parar. Chama, a luz de chama, chama, chama, chama, deita na cama, chama, chama, chama, a luz de chama, vê se não gama, já conhece a minha fama, não pode se apaixonar. Malo, que, ra, le petit petit polar, vem que o lã vai te pegar. Malo, que, ra, le petit petit polar, Skrillex vai te pegar.